Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հաստատել է այս տարվա դրամահավաքի թեմաները։ Եվրամիությունը սատարում է Յակոմինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը։ Հանրապետության գյուղատնտեսության պատասխանատուներն այցելել են կարկտահարությունից դուրժած ցանկատարածություններ։ Ադրբեջանը գյուղմթերք է ներկրում Արցախից եւ Հայաստանից։ Ստեփանակերտի ռուսկաբանության կենտրոնի սարքավորումներն ավելի թանկարժեն, քան շենքի շինարարությունը։ Մինսկում մեկնարկում է շախմատի Եվրոպայի տղամարդկանց առաջնությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ինչպես արդեն հաղորդել ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընդունելությունների տանը տեղի է ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի եւ տեղական մարմինների 26-րդ համատեղ նիստը։ Այն վարել է խորհրդի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Շնորհավորելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Հանրապետության նախագահը նշել է, որ հիմնադրամը շարունակում է իրականացնել իր բացառիկ առաքելությունը։ Հիմնադրամի 25 տեղական մարմինները գործում են աշխարհի 22 երկար տարիներում, եւ այդ տարիների ընթացքում իրականացված ծրագրերը եւ աշխատանքներն իսկապես տպավորիչ են թե քանակով եւ թե որակով, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ապարգևատրել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին, Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներին եւ տեղական մարմինների ատենապետներին հիմնադրամի 25-ամյակի հուշամեդալով։ Նիստում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մարաթոն 2017-ի նպատակաուղղվածության մասին զեկուցել է Արցախի հանրապետության նախագահը։ Իր խոսքում Բակո Սահակյանը հայտնել է, որ հիմնադրամի ամենամեծ ձեռքբերումներից են Արցախի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ստեղծումը եւ արդիականացումը, էներգետիկ ոլորտում իրականացված ծրագրերը, կյանքի կոչված սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ նախագծեր։ Մեր անվտանգության համագարքի առանցքային բաղադրամասերից է Պարինային անվտանգությունը, որի ապահովումը թույլ է տալիս լուծել ռազմավարական ու սոցիալ-տնտեսական կարևոր խնդիրներ։ Այստեղ արդեն իսկ գրանցել ենք դրական տեղաշարժեր սակայն ձերբերումների հետ մեկտեղ կան նաև շատ անելիքներ։ Արցախի նախագահն առաջարկել է հերոստամարաթոն 2017-ի ծրագրում ներառել խորքային հորերի հորատման, նորվորոգման ցանցի կառուցման եւ արևային էներգիայի համակարգի ներդրման նախագծերը։ Բակոս Սահակյանի բնութագրմամբ ժամանակակից ռոռոկման ցանցի կառուցումը նոր ворակ կհաղորդի Արցախի բարենային անվտանգության բարձր մակարդակի ապահովմանը, գյուղատնտեսության զարգացմանը, կնպաստի գյուղական բնակչության բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը, մշտական ու երաշխավորված աշխատատեղեր կապահովի շրջաներում։ Մենք ունենք գյուղատնտեսության համար նպաստավոր պայմաններ, դերի հող, մեծ ջրային պաշարներ, աշխատասեր ժողովուրդ Միևնույն ժամանակ մեր հանրապետության յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ այդ ջրային պաշարները բաշխված են անհամաչափ եւ գյուղատնտեսության զարգացման մեծ ներուժ պարունակող մի շարք շրջաններ առերեսվում են ջրային պաշարների սղության հետ։ Ռոկման նոր համակարգի ստեղծումը համապարփակ ծրագիր է եւ ներառում է տարբեր ուղղություններ։ Դրանց մեջ իր կարևոր դերն ունի ստորգետնյա ջրային պաշարների օգտագործումը, որի իրականացման եղանակներից է խորքային հորերի հորատում։ Նոր ռոկման համագարկի կառուցումը հիմնվելու է ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման վրա, ինչը թույլ կտա ավելի արդյունավետ եւ խնայողաբար օգտագործել ջուրը։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները եւ տեղական մարմինների ներկայացուցիչները ներկայացրել են իրենց կարծիքներն ու առաջարկությունները։ Քննարկումների արդյունքում որոշվել է, որ այս տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մարաթոն 2017-ը նպատակաուղված է լինելու Արցախի հանրապետության տարածքում հիմնականում երկու ծրագրերի իրականացմանը՝ խորքային հորերի հորատմանն ու նոր ռոռոկման ցանցի կառուցմանը եւ արևային էներգիայի կիրառմանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Սահմանում իրավիճակը մնում է կայուն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը։ Թեև կա որոշակի լարվածություն, բայց դա որևէ մտավախություն չի առաջացնում։ Այսօրվա զինված ուժերը լիարժեք վերահսկում են իրավիճակն առաջնագծում, նշել է Մովսես Հակոբյանը։ Նրա խոսքով Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասում 3 ժամկետային զինծառայողների ջրահեղձման դեպքով պաշտոնից ազատվել են զորամասում հյուրանամասի հրամանատարը եւ նրա երկու տեղակալները։ Յակոմինսկի խումբը դանդաղ, բայց հաստատակամորեն փոխում է դիրքորոշումը, այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Մեկնաբանելով Յակոմինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի կազմակերպության դիտորդների թիվը մեծացնելու անհրաժեշտության մասին հայտարարությունը, Քոչարյանը նշել է, որ հենց այդ մասին են պայմանավորվել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներում։ Իհարկե դժվար է պնդել, որ դիտորդները լիովին կբացառեն միջադեպերը, բայց որքան նրանց թիվը շատ լինի, կլինի այնքան զսպող գործոնը, թեկուզ մի փոքր ավելի բարձր կլինի, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Արցախի անկախության ճանաչումը ցեղասպանության ճանաչումից ավելի կարևոր է։ Նման կարծիք է հայտնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Տորոնտոյի Կանադա մասնաճյուղի ղեկավար Մկրտիչ Մկրտչյանը։ Ցեղասպանությունը մեր անցյալն է, իսկ Արցախը ապագան, հենց այդ պատճառով էլ ինձ համար շատ կարևոր է Արցախի ճանաչումը, նշել է նա. Եվրամիությունը լիարժեքորեն սատարում է Յակոմինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, անդրադառնալով Մինսկի խմբի կոշտ հայտարարությանը, որն առաջին անգամ հասցեական արձագանք է պարունակում։ Մենք հավատում ենք, որ հրադադարի պայմանագիրը պետք է հարգվի։ Մենք հավատում ենք, որ չկա այս հակամարտության ռազմական լուծում եւ հավատում ենք, որ հետաքննության մեխանիզմները պետք է կատարել, ասել է Պյոտր Սվիտալսկին։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում պետք է լինեն մադրիդյան սկզբունքները։ Նման տեսակետ է հայտնել Բունդեսթագի падգամավոր Քրիստոֆ Բերգները։ Իմ կարծիքով բոլորս էլ պետք է հասկանանք, որ հենց մադրիդյան սկզբունքները պետք է դրվեն այդ բարդ հակամարտության կարգավորման հիմքում։ Գերմանիան չի կարող լուծել այդ հակամարտությունը, այն պետք է կարգավորվի ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում ու միայն բանակցությունների միջոցով, նշել է падգամավորը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պատասխանատուներն այցելել են Ասկերանի Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջանների համայնքներ, ուսումնասիրել կարգտահարությունից դուրժած գառնանացան եւ աշնանացան մշակաբույսերի ցանկատարածությունները։ Նրանք ցանոթացել են տեղացած կարկուտի պատճառած վնասներին, զրուցել հողօգտագործողների հետ, լսել նրանց մտահոգությունները ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Հանրարարվել է շրջանների գյուղբաժիների պատասխանատուներին սեղմ ժամկետ կետներում իրականացնել ճշգրտումներ հասցված կորստի չափերի վերաբերյալ եւ կարգտահարությունից դուրժած մշակաբույսերի անվանացան կներկայացնեն նախարարություն, ինչպես նաեւ ցուցաբերել անհրաժեշտ խորհրդատվություն։ Շուշին տարեստարի սրբում է պատերազմի հետքերը ստանում գրավիչ եւ յուրահատուկ տեսք, պատմում է Բելա Լալայանը։ Հայոց Բերդաքաղաքի հյուրերը տարեստարի ավելանում են, բացառությունները 2016 թվականը։ Ապրիլյան պատերազմի պատճառով նույն տարվա ամառը Բերդաքաղաքի փողոցները անցած տարիների պես աշխույժ չէին։ Իսկ այս տարի Շուշիում սպասում են ավելի շատ հյուրերի, քան նախորդ բոլոր տարիներին։ Վարչակազմի ղեկավարի վստահությունը հիմքեր ունի։ Այս տարի ոչ որ այդ խոսքը զգացվում է, որտեղ արդեն կան պայմանավորվածություններ մեր հյուրանոցների հետ, թե նրմս տարբեր խմբերով, տարբեր ամիսներ համարյա թե հյուրանոցները լրիվությամբ զբաղված են լինելու։ Անցյալ տարիներին համեմատ ավելի շատ վիրելիք ունենալու։ Ղարաբաղ մտնող ցանկացած օտար երկրացի անպայման Շուշիով մտնում է Ղարաբաղ եւ Շուշիով դուրս է գալիս։ Վլադիկասյանը իրատեսական է համարում Շուշիի առողջարանային քաղաքամբավը վերականգնելու հերանեկարը։ Խորթային տարիներին 12000 բնակիչ ունեցող Շուշին ամենամառ այդքան էլ զբոսաշրջիկ եւ առողջարանների այցելուներ էր ունենում։ Եթե խորթային տարիներին Շուշիի այցելուները միայն խորթայի միությունից էին, ապա այսօր համայն հայության ուշադրության կենտրոնում է հայոց բերդաքաղաքը, իսկ դա նշանակում է, որ լիովին բարեկարգված քաղաքը ավելի շատ այցելու կունենա, քան ունեցել է նախքան ազատամարտը այսօրվա դուրությամբ Շուշիում հյուրանոցներ շատ կան, անհատական տներ կան, որոնք որ հյուրեր են ընդունում, զբոսաշրջիկներ են ընդունում, բայց հիմնականում 3 հյուրանոցներ ունենք, որ որ ամառվա շրջանում համարյա թե զբաղված են լինում։ Տարիների հետ բարեկարգված ամրոց քաղաքը գայթակղիչ է դառնում ոչ միայն ամառվա հանգստի կամ զբոսաշրջության, այլ մշտական բնակության եւ ամառանոց ունենալու համար այս վերջին տարիների ընթացքում ցանկացողների թիվը շատ է, Շուշիում ունենալ առանձնատներ, թեն կառուցվել է մոտ 4-5 այդպիսի տներ կառուցվել են կան այդպիսի մարդիկ, հալինակիցներ, որոնց որ ապրում են Սփյուռքում, այսինքն Ռուսաստանում կամ արտասահմանում, որոնք որ ունեն ցանկություն են հատնել Շուշիում իրենց համար առանձնատներ ունենալ։ Վլադիկ Կասյանը հայոց բրդաքաղաքի ապագան տեսնում է Արցախի մշակութային մարաքաղաքի կարգավիճակում։ Վերջին տարիներին կատարված ահռելի աշխատանքները տանում են դեպի հենց այդ ապագան։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի ուռուցկաբանության նոր կենտրոնի բժշկական սարքավորումներն ավելի թանկ կարժենան, քան շենքի շինարարություններ։ Այս մասին ասել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆրանսիական մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Հարություն Գևորքյանը, ում շնորհիվ բժշկական կենտրոնի շինարարությունը հնարավոր դարձավ։ Համահայկական հիմնադրամի ֆրանսիական մասնաճյուղի ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ անհրաժեշտ սարքավորման մի մասն իրենց կնվիրի Ֆրանսիայի կառավարությունը։ Երբ հիվանդանոցը սկսի աշխատել, ամենայն հավանականությամբ Ֆրանսիայից մասնագետները կմեկնեն Ստեփանակերտ եւ հայ բժիշկներին կօգնեն ու կսովորեցնեն, ասել է Հարություն Գևորքյանը։ Ասկերանում այս օրերին կառուցվում է մանկական խաղահրապարակ, որը շրջկենտրոնում երեխաների ժամանցի թվով երկրորդ վայրը կդառնա։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Խաղահարապարակը կառուցվում է Ասկերանի թաղամասերից մեկում Ղալժբաղում երեխաներն այստեղ շատ են, իսկ ժամանցի վայր չկա։ Այս մեր թաղամասում շատ-շատ երեխաներ կան, անչափահաս, դեղ չկա խաղան երեխեքը։ Սա մեծ օգնություն է մեր երեխեքի համար, մեր բոլորի համար։ Կհավաքնեն կզրուցեն ինչ որ մի բան կձեռնարկեն։ Ասկերանի ավագ բնակիչների ուրախությունը երեխաների ուրախությանը չի զիջում սաղնել ծառայում ենք մեր երեխաների համար, մեր ապագան իրանք են։ Ես կցանկանայի, որ այդպեսի ոչ միայն հրապարակները, այլ շատ բաներ լինեն երեխաների համար ուրախանալի ակումբները միշտ լավ-լավ միջոցառումներ կիրառվում է։ Երեխաների համար մեծ պենալի դա։ Ոչ միայն երեխաներ, այլ ընդհանրապես ծնողների համար էլ։ Ծնողն էլ հանգստանալու, ուրախանալու, որ երեխան տանը միևնույն է չարություն ալի անում, բայց եստի խաղալու են, ուրախանալու են, էդ էլ մեզ նշակությունը։ Խաղահրապարակի մի հատվածը իր ենթակառույցներով նախատեսված կլինի մեծերի համար։ Զրուցարան, շվակարան, մանկական ճոճանակներ խաղահրապարակի ընդհանուր մակերեսը 1100 քառակուսի մետր է, որից 600-ը կզբաղեցնի կանաչ գոտին։ Նշենք, որ խաղահրապարակը կառուցվում է պետական բյուջեի հաշվին։ Նախատեսված է տարածքում շինարարական աշխատանքները ավարտին հասցնել մինչև տարեվերջ։ Բելլալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մեծի տան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը Քուվեյթ կատարած հովապետական այցելության ընթացքում հանդիպումներ է ունեցել համայնքի կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումների ժամանակ համայնքի ներկայացուցիչները ներկայացրել են իրենց գործունեությունը, ինչպես նաև իրենց դիմագրաված դժվարություններն ու մտահոգությունները։ Վեհապար Հայրապետը իր գնահատականն է հայտնել բոլորին շեշտելով եկեղեցու դպրոցի ու մեր ազգի հոգևոր մշակութային արժեքներին ծառայելու եւ մեր ազգային պահանջատիրական պայքարին մասնակից դառնալու առաջնահերթ կարեւորությունը։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության հիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանը հուսով է, որ Ավրորա մրցանակը ցմահ պարգև կդառնա։ Երազում եմ, որ մենք կարողանանք մրցանակաբաշխությունն անցկացնել Հալեպում խաղաղության պայմաններում դերձորում, որտեղ հայոց ցեղասպանության ժամանակ զոհվեց հայերի մեծ մասը, ասել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Նա նաև իր երազանքի մասին է խոսել, որ երբևէ Ավրորա մրցանակը կչեղարկվի, քանի որ այլևս մարդասիրական մրցանակի կարիքը չի լինի։ Ադրբեջանը գյուղմթերք է ներկրում Արցախից ու Հայաստանից Վրաստանի տարածքով նման հայտարարություն է արել ադրբեջանցի տնտեսագետ Վահիդա Մահերամովան։ Նա նշել է, որ Վրաստանից ներկրվող կարտոֆիլի մեծ մասը հայկական է։ Վրաստանի գյուղմթերքի շուկան Հայաստանից ստանում է ոչ միայն կարտոֆիլ, այլև խոշորումաներ եղջերավոր անասուններ, մրգեր, հատկապես ծիրան, ասել է Վահիդա Մահերամովան։ Ադրբեջանցի տնտեսագետը հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում անասնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսություն հեղափոխություններից անցած տարի Վրաստանը արտահանվել 700.000 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, որոնց մի մասը հետո հայտնվել է Ադրբեջանում վրացականի անվան տակ։ Նա նշել է, որ ի տարբերություն ադրբեջանական գյուղմթերքի հայկականն ավելի որակյալ է եւ էկոլոգիական։ Խաղաղության համաձայնագրի կնքման դեպքում Ադրբեջանը կարող է ցածր գնով որակյալ ապրանք գնել եւ ոչ թե դրանք ներմուծել Վրաստանի տարածքով, ընդգծել է ադրբեջանցի տնտեսագետը։ Մարզասերների համար Մայիսի 29-ից հունիսի 10-ը Մինսկում կանցկացվի շախմատի Եվրոպայի տղամարդկանց առաջնություն։ Մայրցամաքի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացված է 19 շախմատիստով։ Առաջին տուրը կկայանա մայիսի 30-ին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 16, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։